etxe mandoka. E, ingun. Zer nahiako, etxe alamando. Ez bata ez bestia, nik mandoka. Atsumando kanaste juntan Charles Bidegen behere harta gunia jinen zaiku Pintxo edo Gerardo Mungiak punk muzikatik pastoal zale izatiarako jauzia aipatuko deiku gotzon barandiaran eta uskal kantagintza galerianoain kantoia ahatzegabe Juzef Karikabere Txebarnen erantzaharak. radio Hasgitin. Egun behikia tuberkulozaekin menuian. Eropear bat harsunak lauian plazaratu oharak dio, ehoik izan dien kabaletan edienik izan bada tuberkuloza kosa, kabale horren agia ezin litekela jan. Argida. Salbuketa ber ohareko ondoko paragrafuak azpimaratzen diala tuberkuloza krosaz hunkiak dien korpizkiak kenduz geostik agia jan gari dela. Manea horrez, urte guziz tuberkuloza kozaen gatik eroik izan dien sortzi mila bat behiek finitzen die supermerkatuetako barketetan salgai eta ez kalitate deskateko gisa, baizik eta premier choix bezala. Kalitate bikain gisa. Zen eta delako sortzi mila behihoik, agitako behiak beitia eta ez hameka urtez uhaitza bezala ezne emaiten izan dien primolstein arasako behi antzutu agizail dunak. Haskuak lezake tuberkulozaen kosa sohoz bazkagia heda eta uduiz alhatziai kostuz kosa kabaletan sarleite. Errana da, zumaiten nahigabeek besten zoriona egiten diela, kasi juntan pu hala agitzen da. Gaitza zunkiak dene txaltiak enganik kompensazio zerbaitu keiten du, Hortaz jakinian, bigar edo xaral bezalako markek jos presioak hausten dutie, euro bat eterdi agi kosatu kilokal eskeniz laboaiai, ohiz bana beste hiu eterdi josik delaike karkasa kilua. Tratu hunen ondoioik ez da prefosta senditzen josdiaen musan, ezpeita apaltzeik agertzen agiaren saltzeko mementuan. Uberizazioa aipatzen den garaihuntan, tuberkulogizazioa e aipa ahal leite kasuzumaitetan. Apetitu hun! Charles Videgain, qui ceci Qui ceci Qui Hitzezi Charles, uh, antzerki baten tituliaikin, jala urtiak behere hartara, eh, pantzoi panzoi rigarai ikustiatizki bat izin lan bat zela. Horten, panzoi rigarai luma eman korra baitu, dola aspaldi behaz, egin zuen uh, antzerki bat, teatro pieza bat, behere hartara da izan zena baina adin lehio badu <laughs> izen honet, zer horretzen ez gazte demora zitzaitun anitzetan lehtatzen, joeten dinen mila frantara treinez. Merzen jararat eta Mala, mila frantara joan gabe erdian bazen del toti bat behere akta deitzen dena. Eta behere akta, hori SNCF, hortan fidela izan da, lusaz eta luzaz aldiroz treina gelditzen zen, gelditu da, eta uste dut berri urtez, edo zaitzen bat demoraz, ne hor ez dela diautsi ez trenian sartu. Nunde bria zen eta geltoki hoi? Du ah, detzen errobiko bartetan. Eh? Oai, joeten alda eman esan, sirra bideak zen balein bada bai honatik uh, eh, uste hitzera joetero, asmatzen da apapres nunden. Uh, ah, oai, ba- Zer, aturri bazterian, unbait edo zen? Errobi, errobi, errobi bazterian, bai. Eta hoa bai, baita, Bayonako herriak egin baitu anzo deitzen den ordotia, bada museo bat, eta eta dio bartak, deitzen dira errepira ondoko, erreka ondoko liko hieroi bada hartuan itz, eta ohian batean sartzen da, behaz, Bila Frankar arabe, hor bazen liku bat bere harta. Naturan erditan galdu ikola? Ah, ba, ba, ba, ba galdu, zein noren dako zen, kartiereko dienden edo, Ba, ni hartu dut, enrazte denbora, sekuan etzen inorez hor uh, sartzen. Ez diagusten ere. Horren, zerretik aipatzen dut, bere harta, zeren iduri lute anitzetan ez da rektatzen, itz hori gina dela bi, uh, eh, behere lehenik, behere ahzemiz behar, etxe behar, eta dela behiti ez. Eta zinez pean delakotz, mila franti dituzita, erdara zere deitzen dute le bat behere hartan. Eta zer ertatzen da, anizetan eh, egiten ez dena, ahtara hori da eh, norabidea ematen duena, eta behere ahtara duetia, eta gero relitu da behere ahtar izan batak bat bariz bezala. Eta ortago errandugu behere ahtar, eh, Uh, Ogeronda eta bizirik ilonda SNCF ester eta bat edo SNF etzen zat biziki importanta dela Euskara. Mhm. Eta nula da itzen zien frantzezez? Ah, etzen beste itz. Eh, harta reharta ba, da bai, bai. Hoi, eniz izan ez dakit, ono baden, eh, eh? aipatzen den. Aipatzen zen, horren datit, bazen, ofizialki, erzen bali mazen, Eh, doni bane jaraziko trenaren eh, zera, orduteria eta bazen bere harta, mhm. txasu bezala, txokambo bezala. Supozatzen, berbada zentzefakuek kumprenituik behera zela, eta trenetik behera jaistea ere bai, ordean behartuik izan diela hantzerbaiten egitea? Baina, hainbat obe, oai eskola eh, kontuan arzen bali maute. pausutio bat bardin egin genezak eta hortako behin bat oi eh, Euskal Herriko irratido hedabidetan entzuten den talde bat eh, Glaukom deitzen da taldia eta zein guapa zaren eh, kantoia ba nulazpait ohizko hildoz kampo ebiltzen diener, hausardi hoi diener, benula spait uh, eh, akulutista bat, laguntza bat, uh, eh, e, zia gizon arhandi hoietaik, haboziz eta emazte seksi, bardin homoseksuala zia ebai, zentako ez, zein zaren egin duzun jabaki horrekin, glau koma. Glau koma. chegou a passar né? chegou a Zer da narratxa hemen da zer da elegantea Zenek esan behar dizu guain zehala Zenek marraztu digu kuadrantea Zein da erotuta, zein da kabala ilusio bat da errealitatea Tak izonen bizio bat dena jara jartzea Normean zakorma bat da normalitatea Baina nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare Etzea lako hartalde zifra bat Etzea sartzen trajen, gezurren saren Eroitzei emakina bat, goitik datorren papilla jaten Beldurren aurren, heldu makilla eta Pareta mila dauzkeuta gure paren Eta erresa ez karetak enduta zaudenen Ah! ai, ez dakizu ze sexi zauden, ze guapo zauden, mozorroi gabe, tartalde kesan dezalape, ze guapa zauden, horren lotxak gabe, estereotipo danak hausten, ze guapo zauden, mundu hau aldatzen, zure rola zalatzan jartzen, ze guapa zauden, ze guapo zauden. zure matasun modelo barbi batzan zan Zau jeneroik genitaletan Egitura mentala da bersartze zaigun gaztan An, an, an, an, an, an, an. Horregatik jartze gaitu edietan Ta danak die barbitaken telebista talizkarietan Zaitez du nauran begietan Disneyen maitasunaren fabula ipuñonen hasieran Nortasunen banaketan Zubo manetan iman bakoitza bereziegan Nere ziketan dauden urrezko esietan Zure tiketak dauzken gezurrariketak etak Eta ere du bezen eukiditeun figura patriarkala Pornografia izan da gure ziketa seksuala Etero arau honen Arrakaren espala, hau ez dakiz naturala Da ez du izan nahi, kapitalai alaseko menizaio zaio Dominazio sistema berezketan jaio da Testikulo gutxigo eta sentimendu gehiago Gizonezko bezela utxe nahi dut gure jaiola zegoa pozauden mozorroi gabe tartaldek esan dezala be zegoa pasauden horren lotxa gabe estereotipo danak hausten zegoa pozauden mundu hau aldatzen zure rola zalantzan jartzen zegoa pozauden zegoa pasauden zegoa pozauden mozorroi gabe kartaldek esan dezala be zegoa Horren txarra bez, erotiko danak hausten Ez egua pozauden, mundua hau aldatzen Zuderro lazalantzak hartzen, ez egua pozauden Ala, glaukoma entzunik, zein guapo zauden, istante Gerardo Mungia pintxen ganat junengia. Aste luzetan, haipatuta izku, ebe gaiza hainbat, e, komplikatu eta euskal herri baten realitatia, frankismo garaia, borroka armatu, droga mundia, mundu, punk mundia, oaikuan, ebe jauzia, punk musikatik eta pastualtzale izatiala arte istante Gerardo Mungia pintxekin. Utsu mama mondoka, utsu mama mondoka, utsu mama mondoka, euskal irratiak, euskal irratiak, euskal irratiak, euskal irratiak, oh aia. Pintxe punk mundutik nola demontre, pastoralera jauzia egiten da zen, eta pastoaltzaria behiz. E, eta dai, e, begira, e, nik uste dut, hogeita la, hogeita bost urte nikuelarik, e, e, bueno, ja, asian nintzen Euskaraz e, ikasten eta mintzatzen, eta behin, e, <laughs> ba, e, joan nintzen, hain susen pagolara uste dute, pete basaburu, ba, basaburi e, pastola ikusterat. Eta han... Jakin gabe zer zen? Jakin gabe zer zen. Eta han, ba, maite min du, nintzen e, e pastoralakin. Amainatu ninduen. Zerreko, e, bisualki o zerre? Bisualki. Bisualki, zenta nik momentukos, e, oa indikan, enuen e, menperatzen ez Euskara, ez, e, ez enuen oa indikan, e, e, ene e, buruan, eta beraz e, berri berria zen eta bizualki benetan amainatu ninduela. Zer, Zer minimalismo horrek, tipil, bipil horrek? Bai, bai, baina jo, ezain tipila. Zeren eta nun bada e, antzerkia, dantza, kantorea eta berso ustartzen den e, e, ikusgarririk. Horrek sorpresatu ninduen. E, Ni berzozalean nintzen. E, poesia betidanik maite izan dut. A, e, dantza, dantza beti gustatu zait, gainera e, e, enea naia mutiko dantzaria ba, bazen, eta beti e, dantza e, dut, e, atxiki dut e, e, e ikustea dantzaldiak, eta hola. eta gero antzerkia, beraz, lau e, eh, komponente horiek, eh, lau garri horiek, eh, ikusgarri baten barnin, dana batera ikustea, ba, liluratu ninduen. Eta handik erostik urtero, urtero joaten, joaten nintzen, hasi nintzen joaiten, eta enuen ez da pastoral bat ere galtzen. Eta emeki emeki erosten nituen e, libiriak, eta gero e, Iruñako eh, gure etxean estudiatzen <laughs> estudiatzen duen zer nahi da estudiatzen eh zer nahi da estudiatzen kasu hortan e, ba e, berzetak nola konposatuak e, zien e, errimak e, neurriak e, gero jelkaldiak, zergatik, gero e, bataiak, pixka bat aztertzen hasi nintzen, pastoala, pastoalaren legediak eh, erraiteagatik. Eta, bo, gero, eta ta zaletasun handiagoz, eta, bo, izan dira denetaz, eh? izan dira pastoalak eh, benetan unkitu nautenak, eta bertze batzuek, eh, pues, pixka bat harinagoak eh, pasatu dira ene, aitzinetik, ez? Eta, hola, denbora joan, eh, aurrera joan ala eta eh, behin e, <laughs> pentsatu nuen zergatik ez pastoal bat e, idaztia ez. Eta <laughs> ba, ne, negu aldean zen eta hasi nintzen e, berzeta betetzen eta eta ba, osatu nuen e, pastoal nik uste dut aski, <laughs> gainera hori, erraiten aldut, aski ongi osatua. Zuin da? Zuin ba, ba, pixka bat e, <laughs> traketza igual, e, bilurko trageria. Bil, bilurko trageria da, ba, bueno, jonki baten trageria. Eh, eta hortan bai, ba, personai, e, nahi dut, ari zale guzia, baitu bere ezaugarriak, eta pixka bat bizi zain dudan drogen munduan inguruan eta frankismoaren ondoko e, bataiak eta mendizaletasunaren inguruan eta hola, ez? E, pixka bat e, ene bizian ezagutu ditudan e, ...amin bat eta hainbat e, e, gertakari eta hola, ez? Eta em, emaileik ez dukatza manuano? Horren emaile litzatekinik? Horren emaile? Ba, e, oholtzan gainila eramaiteko norbait presleitekinik hire lan hortaz, ez duk nioe animatu ahalizan iruña aldean edo? E... Alestuk txerkatu, eh? E, zaiak egin dut, baina nez, ez atera. Irakurri zuten eta nik uste dut izutu zala. Bai? Izutu ziren eh, aski gogorra baita, eh, benetan eh, eh, ez da... ez da... Ez duke romantikoa. hori da. Eh, tra, trajeria, baina trajeria beltz-beltza. Eta beraz... Eh, Iguntasun handiak dituen e, pastoala edo trajeria eta Nikuste eh, nik uste dut izutu ziren, ziren eta hain zuzen eh, herri joan nintzen eh, herri hortan eh, benetan eh, sofritutako gaia izan baizen. zen eta nik uste dut hori eh, gibeleratu zutela ez horrek. Eta hola? E, eta, bon, oai, pastu altzale eta bilhakatu hizala zer da hietako kausituik den pastual bat? Pastual hun baten ingredienteak zuindia? E, ni goztuko dut e, trajeria. Go, adibes, go, zait e, Romeo eta Julieta, izugarri, <laughs> gostatzen zait. Bai. Hori ez, ez du pastoraletan agertu, <laughs> bano? Ba, ba, ikusi dut antzerkian, ikusi dut filmetan, ba, sekulakoa iduritzen zait, ez? baina ez bakarri Macbeth edo, edo, edo irakurtzen adibidez eh, mobidik eh, melbilena edo bai, eh, erran nahi dute tragedia zalea naizela, ez? Gaurko pastoaletan ez duk hanitxolako zen eta gehien batuk euskal historioaren kontatzea pastoala bidez eta hor ez duk bai. beti tragediaik barnen hor. Bai, hortako agian gehien maite izan ditudan pastoalak, eh, zuzenean ikusiak, eh, izan da pues, eh, bere terretxe, izan da tarratzeko jauregia, izan da eh, jo, Janluida banten eh, zea, eh, er, erranen dut, eh, makia, bai eta belagilen trajeria, eh, eh, hoiek aipatzeagatik gehiago badira. Baina, egia da, azken urte hauetan, ikusi dut e, e, Eh, aldaketa, aldak hori historizista eh, errandaiteke, ez dakit, eh? historizista bat eh, nun eta aurkitzen aldugu, bai, pues, monzonen bizia edo azken eh, atarratzeko pitro haren bizia E, uste dut geratzen hoiek geratzen diela pixka bat enetako eta komilardean baina pobre, eh, pobre enegoztuko arentako, erran nahi dut, eh, beti ere. Baina, eh, tragedia klasa horiek, eh, eh, agotak, ez? Ba, izugarri politia, ez? Eta, bo, eta, bai, ez, zergatik ez, e, e, peti buamea, benetan, e, historio polita da, enetako. Ez? Barnen pertsonaiak berak, bere barnen karriatzen betu tragedia bat. Bai, hori da, hori da. Eh, nik eh, ikusi behar dute, eh, erra nahi dut, berdin antzerkian, naiz liburuetan, personaien, personai oien trazeriak maite ditut. Joe, akap kapitana, adibidez, melbilena, sekulakoa da enetako. hori erran nahi dut, e, batean olakoak, olako e, personaiak e, ikusi nahi ditut edo goztukoa ditut, hori da. Historia horren morala, ordian eh, Euskal Herria guzia kantuz arazteko, Sibeutarek berdutela onartu pastorala ere Euskal Herritik kanpo sordadin. Eh, e, ea egia den, oain aipatuko dudana. E, nik uste dut e, batek erran zuen, ez dakite seguru, eh? E, e, e, e batek erran zuela Euskal Herriko antzerkia, berezko antzerkia eh, pastuala zela. Siberuko pastuala zela. Gue Euskaldun gerakoz? Hori da. Eta beraz, e, erran nahi dut, egia dela, e, berezitasun horiek, arestian aipatu ditugun berezitasun horiek, bakarrik Siberuko pastuala du, bena e, zergatik ez e, ezin da on hartu Euskal Herriko antzerkia, antzerki berezia dela, zergatik ez? Bada e, maila guzietan, e, e, berdin iparraldetik e, e, giniak, nula, egualdetik joanak, hainbeste eta hainbeste oikurak eta tradizioneak e, aldakatu ditugu gure artean, eta ez da ezer pasatu. Guztiz kontrakoa, aberastu gara, da aberastu gara. Beraz, e, nik bai, e, konsideratzen dut, e, pastoala, bai, e, sortua, siberuan mantendua, agian, sortua baino gehiago, baina Euskal Herriko antzerkia da. Hori da. Hala, hoi eganik, eskir mira. Ichiman, Ichiman Doka, Ichiman, Ichiman Doka, Ichiman, Ichiman Doka, Ichiman, Ichiman Doka, Ichiman, Ichiman Doka, Ichiman, Ichiman Doka. Gerardo Mungia, Nafartara izanez, Nafarroan batuko gia berako peti kantaia enganat junez, etxeko lanak diskatik hartuik, hunanun ni naiz. Egunko erran zaharra, Josef, be, la palizada bat bezala diak, eh? dirua badezu denak lagun. Ah, hoi, bai, hoi, zagutu eh? Eta hoi, uh, nur nahi kaisa kumpreniteko dik, duk, eta balin baduk sor despendiatzeko, ungu jente franko bilduko dek, eh? Un ez di bezala? Prefusta, bai, bai, bai, bai, hoi, bai, hoi, bai, bai, bai, bai, geoztuk behar bada maneaik egokiena jakiteko eia adiskide hoik egiazko adiskidik dutian. Ez duk erranik adiskide hu benatut hor biltzen. <laughs> Mentuz hibes anu huinatutek. <laughs> Interes... Abeatxo huin balin bada. <laughs> Abeatxo huin balin bada. Hoi beste ez da jala bada, tiage. Bena, duk bai, nun bait, eh, interesa bada hor gibelin, laguntatzen ah, horren gibelin. Daik, eh? daik bon ikusten duk nork zerbait undarruzten ahaldeian eta jarraikitzen iz, eta ostati ila juiten bada hain ondun jarten iz, ele burra eta horak. <laughs> Bai. El heder ez hantzen duk, he? Eh? Eh, Berdi kasegin, eh? ez duk nor nahi hantzen haitzen ahale. Hobeuk humilio ja, ekantien. Zer, eksperientziaz mintzo izu do? Ba, minio, eta ene adinin badiat esperientzia minio e nahi alez, eh? Horrek, egen nuiz bizian sumaiten hantzen jantzi dial urdin? Ba, ez, enundia hoietaik. Enundia hoietaik, eta, bon, egia erraile enundia, eta ene, ene ideien jakusle, eh, eta, bon, mentuz, eh, adiskide sumaite galdu diat hola, Mm -hmm. Ben enuk inkiet. Egin txorrik urdin, adiskide galdu batuk? Ba, bai, bon, galdu itutuk. Ez dira balin behar dizkide honetan. Utsu honen azken partia beti gotzon barran, barian, hidekin, hoa ba, zea, oaren kantua deitzen den abestia peio eta pantxoak emanik, zertako hoi haitatu edo aukeratu? Bueno, aurreko zaioan aipatu genuen kontrapaz eta etxepare. Eta, eta prensa. Eta prensa, desente, eta kartzela ere aipatu genuen, ez, Euskararekin batera. Kartzela oso importantea dela, behintzat, sasoi bateko gure kantagintza honetan, idazle eta musikarien artean sortutako kantagintza honetan, eta galerian horren kantua edo baita ere mila sortzireun eta amabortz garrena, e, izenburu horrekin ere agertzen da. E, horrek ere lotura handia dauka mm, kartzelarekin eta claro guk gure saio honetan egiten dugu Bordasuri Martin Larralderen Bordasuri Pantxo eta Peioren hau e, Ruper Ordorikak Martin Larralde eh, nola kantatu zuen eh, Joseba testu bat eh, hartuta, horrekin lotu, ezta? Bueno, eta lotura esplikatzen eh, aleginduko naiz. Bueno, bordasuriren, suposatzen duzuek, kogoan eukiko duzu ebitza. Bueno, ez denek igual. Ez denek igual, bueno, hau izan zen tragedia handi bat, ez? Nik uste tragedietan izan daitekeen eta tragedie, tragikoenetariko bat, ze azkenean da, bueno, Martin Larralde e, bordasuri premua zen, e, pluma gaineko premua zen bera, eta berez berari segokion baserria, ez? Baina aitak etzuen nahi bera izaterik premua, orduan e, segada bat egin zioten, familia artekoek, e, gero berak oso xeeki kontatzen duen bezala, nortzuk parte hartu zuten. Konplote bat. Konplot bat, goiti bera. Eta bueno, ba, egin zuten kartzela, kartzelaratu e, ustez morroi bat. Ezta? E, aitak bidalitakoa. Gero jakin zen. Oi, montaje bat. Montaje bat, ez? Eta orduan, noski, ni dio tragedia, guk esaten dugu dela tragedietan tra, tragikoenetarikoa zen noski. E, aitak salatu zuen semea e, arrebak salatu zuen semea, lehen salatu zuen semea, etxekoek salatu zuten semea, kartzelaratu eta bertan hil zedin. Bueno, eta orduan, e, Martin Larralde Bordasuriren e, historia da historia da hori kartzelan dago eta orduan kartzela ateatzen dira bertzo batzuk non kontatzen den historia hori. Beti uste izan da Martin Larraldek idatzitakoa direla, baina Piarre Sarritonek e, duela ez horren beste denpora, esango nuke bost urte edo gutxiago, e, jardunaldi batzuetan, ez, dut gogoan maiatze, maiatzek antolatutakoa edo bueno, entzuleren batek eh, jakingo du nik baino hobe, niri horrela kontatu zidalako bertan egon zen batek, altxasen e, piarre eta esan zuen gai honi buruz, e, aurkitu zituela epaiketako, ze epaiketa bat izan zen, ez, horretik, aurkitu zituela e, bordasuriren epaiketako paperak, eta e, han agertzen zen sinadura Martin Larraldenera isa bat zen. Horrek esan nahi zuen, etzekiela idazten. Orduan, e, xarritonek esaten du, ah, berak ez zituela idatzi, besteren bati kontatuko zizkiola edo besteren batek jakingo zuela, ezagutuko zuela, honen historia eta e, eh, arek idatziko zuela. Mm. Txa, txato ez izeneko bertzolari eh, batek, baina, bueno. Hora behintzat... E, ja, misterioan. Armi arman e, Martin Larralde eta, bueno, leku guztietan agertzen da bere, bere testu bezala, ez? Eta orduan, testu honetan berak salatzen du e, nola egin zioten e, segada hau nola montaje bat egin zuten, e, konplota egin zuten, bera kartzelaratzeko premu izan ez edin eta pluma gaine bere ardurapean egon ez edin. E, bide batez salatzen du eh, orduko e, leiztarren eta fededunen e, faltzukeria, hipokresia, ez, zurikeria, nola elkarri leizan e, eskua eman, baina gero ez, salatzen zuten beraien familiako bat, nola zen posible hori. Salatzen du eta gainera zertarako idazten du, esaten du, eta hori oso importantea da, ez da? Berak esaten du, bere lehenengo personan esaten dut. Hau idaz, bertso hauek idatzi ditut, herritarre jakin desaten zer gertatu den eta kanta desaten niri zer gertatu zaidan eta zurik idazten dizut aita ere, ez? E, ez da astu egin duzuna. Bueno, Hori da, eh, kontatzen dena hemen, pantxo eta peio kantatu zuten hori, eta gogoratzen baldin baduzu, kanta, kantak baditu bi doinu, bat tristea dena, esan dezagun, apaldi batzuk kantatzen dituzte doinu batekin, eta beste batzuk beste doinu batekin, ez? Bata, lararara, laran, eta bestea, lararara, lararara, bi doinu dira oso arraroa dena, ez? Gure kanta ez? Eh ziurrenik da beraiek sortu zutelako doinu bat, baina jada bazegoelako beste bat. Eh, hori igual beraie e, eh, zuek eh, aukera baldin zuek beraiei galdetu. Hau da, doinu tristea, baliteke doinu tristea izatea jatorrizkoa, jatorrizkoa edo behintzat ahoz hau transmititu zena, eta gero beraiek beste bat sortu izana, apurtxu bat, e, tragikotasun hori hain tragikoa edo itzan etzedin, eta orduan pues, biak ustartu zituzten. Bestela ez da oso oikoa eh, gure kantagintzan horren nabarmen eh. aldatzea, ez? apaldi batetik bestera. Bueno, hori da. E, eta orduan, sarri... sarri dena zer, bueno... Hori no, zer nola sartzen da hori? Bai, e, Ruper Ordorikaren... Ruper Ordorikaren kantaldietara joan den orok jakingo du nola Ruperrek hau aurkezten duen Esan ez, bueno, Martin Larralde Bordasuri izan zen azparneko zapatagina hau egin zuten preso eruan, eta e, hemen dagoen, behintzat sarrion handiak e, adierazi nahi duena da, e, nola eguneroko bizimoduak egiten duen e, urrun dagoena antziarazi. Hori bere betiko berzea da ez, ihesa eta... Hori da. E, Guk horri gehitzen diogu, ze kanta askotan jo dugu eta askotan aztertu dugu, eta iruditzen zaigu e, horretaz aparte aldarri bat ere egiten duela sarri handiak. Eta aldarria da, kontatu behar baldin badugu, dena kontatu behar dugu. Eta hori bere buruari eta bere inguruari buruz ere e, ari da. E? Kontatu behar baldin badugu, kontatu behar dugu, ez bakarrik ondo egin duguna. Eta hori goratu, baizik eta txarto egin duguna ere bai. Eh? Horregatik aukeratzen du berak e, e, ez? Martin Larralderen eh, figura hori, noski, bere kasua hau idazten duenean. Be, claro, hau sarri honendiak ez du idatzi, ez zuen idatzi, ez du idatzi 21 garren mendean. Hau da Sasoi honetan non denok ari garen aldarrikatzen e, gertatutakoa memoria, memoria bat osatu behar dugula poliedrikoa dena eta orain esaten ari gara, baina sarri hona india orain dela hogeita amarrurte hasi zen esaten hau, ez? E, dena konta dezagun. E, patata saltzale, ofizioz. Hori da, ez dezagun, ez dezagun ezer e, ahantzi, et, ez da ahantzi arazi. Ez dezagun eskutatu, konta dezagun dena, ez? Zer esate dut, amartil e, larraldi itzuliko balitz, E, trikuak, arantzak, barrurantza itzuliak, lituzken zagarroi edo triku edo kiriko latzalez, Zer da hori, ba, e, trikuak irikolatza edo zagarroiak barrurantz balitu e, arantzak bere buruari egingo lioke. Bai, bai Min. Bai, bai, ez? Bueno, ba hori aldarrikatzen du sarri honen handiak eta guk esaten dugu sarrik egiten e, ruperrek egiten duen aurkezpen horren horri guk gehitzen diogu beste irakorketa bat eta gainera gaur inoizko balia handiena gaur inoiz baino baliago balia handiagoa duena ze indela ugete amarr urte ja zuen sarri honain hori. Eh, ez? E, kontatu behar dugu dena. dena Guk... Eta hasi eran ez zuen entzule asko, igual. Ez, ez, ez, Orduan, bueno, hori, eta gero, pues, e, e, kartzelaren gaia ere aipatzen dugu... Mm, kasu honetan e, eh, bordasuri galeretan eh, kartzelan hil zelako, ez da? Galera esaten dela, da, itxasuntzian, eta agaun hori da, frantzian e, galerako dira. Bai, galerako dira, baina hau kartzelan hil zen, kartzela arrunt batean hil zen. Kantatzeran iazu alhegera gabe, ez baitut probetsurik tristaturik ere. Ni une batxik amben gizonik ilgabe, sekulakoz galerak enetako dire. Mila zortzie untan, ama Ni azparnen preso hartu nindutena Pluma gaineko premu orok dakitena Galeretan igatu beharko naizena Alta zori gaitzeko premu izaitena areke man baiteraut betiko tzkaldea aitari ginik sortzeko partea galeretan eman nau hause dotea Hene haitan da gizon kontsideratua kontsideratua Semia galeretan du segurtatu bat. Dunahio toitzean belaunik belaunikatu bat. Sain iduri duri madarikatu bat. Te kusia kadet bortasuri, Fagore bat bat galdetzeko zuri Ongi adreza zaite ene arre barri Ene saltzeko zon bat ukandu bensari Aita haintzinean ta arreba ondoko Osaba burge diru fornitzeko. Ez ordian nenetzat bosei liberako, galeretan beteren leherre giteko. Elizan sartzen dire devozionerekin, badoa atzila, sain dugu ziekin. Beren liburu eta arrosarioekin, deheruak bestagonik, einen du heiekin. Zortzi garen bertsua, anaiaren Kontseilu bat panitek Idie maiteko Onsa goberna adi Etzaik dolutuko Ni baitan etxen plua du hartzeko Zuri mintzun izaizu Hoi Arduradu dudalarik begian niri Zuretan ere arra, zamborda xuritarra Galeretan naizenu, niba iniz bakarra Kantu hauke mandi hitut, hirian Burdinez karregatu burik Oi presondegian Baietako kopiatu Denbora berean Oro kantaditzaten Azparne herrian Kantu auke manditu Tetsan grinatzeko a hide kadiskide hartzeko eta partikulaski aita zureta ko kantu hau semian zorroitzeko zertan urentzen den utxumandoka aste juntako esker deuenak beti gue kolaboratzale fidel dien Charles Bidegen, Gerardo Mungia Pintxe, Gotzon Barandiaran eta Jusef Karikaber etxe barnei nikene aldetik, lagun hastiala diosiet beste utxumando batentako izanuntza.